Nova itso ebligas pli precizajn testojn pri covim de nau. Esploristoi de la Universitato de Pardubice cune cun programistoi de la ceha companio IQ Structures disvolvis integritan circuiton ITSO, kiu povas doni pli precizain rezultojn de testoi por nova tipo de kronviruso. Danke a speciala surfazzo, gi detectas la infecton jam en la commensa fazo. Unua vide temas pri malgranda pezzo de plasta foliajo, quio mesuras nur dec foie dudec millimetroin cae quio ebligos novan tipon de testo pri cronviruso au aliae infectoi te amo i desciencisto de universitato de Pardubice kai de firmao IQ Structures laboris pri la metodo en laboratorio dum ok monatoi ili nun havas malgrandan kvadraton kun rafinita reliefo la concentrita ico estas sur policarbonata foliajo kun dikeco de ducent kvindek micrometroi Gi estas tute altnivela sistemo. La surfaco inkluzivas caneloin kaj kanalojn proiectitain tiel, che la giusta reago okazu havu la giustan dinamikon kaj tiel, che tio, kion ni detektas, kaze virusan rono aon concentrigas, clarigis Marek Škerenj, estro de disvolvado de IQ structures. Cio en centonai milonai milimetroi. Iui consisteroi estas ec en nanoscalo, do en miliononai milimetroi. La cefa afero estas la capablo concentri la quanton da virusai eroi por specimena analizo. Per citiu al iro, ec malgranda quanto da virusa rono ao povas esti detectita en la prenita specimeno, cae tiel individuoi povas esti detectitai en la sensimptoma faso de covim decnau sano. danke al tiu itso, cae pli altigita sentemo, e plus preni pacientan specimenon pli milde, exemple per salivo au vatbulo, bulo, el la busha cavo, cae tamen ne reducti la sentemon de la metodo, cae trafi positivain individuoin, clarigas professorino Zuzana Bilkova, de la facultato pri chemia tecnologio de la Universitato de Pardubice. La expertoi conjectas che la ICO povus praktike aspectit kiel plasta plato simila al iui specoi de antigenai testoi nun, kiu havos applicajan fenestron en kiu specimeno estas algutigita cae la itso povas taxi la rezulton. Quancam oni testis la ideon por nova spezo de cronviruso, dji povas havi multeplivastan uzon, quie ain necessas la detecto de particloi de rono-ao au dono-ao, exemple en crim medicina analizo, crom medicino. Ciam crim enquetistoi securigos nur malgrandan quantum da biologia materialo ce la crimo, eblos usi citiun technologion por cerpi la maximumain datumoin necessain por identigi la crimulon, aldonas la cun autoro de la proiecto Marek Skerenj. La disvolvadon financis la Ministerio pri Industrio, ce la firmao IQ Structures, oni nun laboras pri patenta protecto kaj volas komenci produktadon eble plej baldaŭ.